Antroji kronikų knyga, ketvirtas skyrius. Be to, jis padarė varinį aukurą 20 uolekčių ilgio, 20 uolekčių pločio ir 10 uolekčių aukščio. Ir nulėjo baseiną 10 uolekčių skersmens nuo briaunos iki briaunos ir 5 uolekčių aukščio Jo apimtis buvo 30 uolekčių. Dvi eilės jaučių pavidalu buvo aplinkui jį. Po dešimt kiekvienoje uolektyje nulietų iš vien su baseinu. Jis stovėjo ant dvylikos jaučių. Trys buvo atsigręžę į šiaurę, trys į vakarus, trys į pietus ir trys į rytus. Baseinas buvo virš jų ir jų užpakalinės dalis buvo po baseinu. Jos toris buvo per plaštaką, briauna buvo kaip taurės briauna, kaip lelijos žiedas. Jame tilpo 3000 batų vandens. Jis padarė ir dešimt praustuvių, kurios buvo pastatytos po penkias dešinėje ir kairėje. Jose buvo plaunama tai, ką aukodavo deginamai aukai, o baseine prausdavosi kunigai. Jis padarė dešimt auksinių žvakidžių pagal duotus nurodymus ir pastatė šventykloje, penkias kairėje ir penkias dešinėje. Taip pat padarė ir pastatė dešimt stalų, po penkis vienoje ir kitoje pusėje, Taip pat padarė šimtą auksinių taurių. Taip pat padarė kiemą kunigams ir didįjį kiemą ir kiemo vartus, kuriuos padengė variu. Baseiną pastatė dešinėje, pietričių pusėje. Hiramas dar padirbo puodus, semtuvelius ir dubenis. Ir Hiramas baigė darbą, kurį turėjo padaryti karaliui Saliamonui Dievo namuose dvi kolonas, du kapitelius ant kolonų viršaus, du tinklelius apdengti abiem kapiteliams, kurie buvo ant kolonų, taip pat 400 granato vaisių abiem tinklams, po dvi eilės granato vaisių kiekvienam tinklui, dengiančiam kapitelius, stovus ir praustuves ant stovų, baseiną ir 12 jaučių, ant kurių jis stovėjo puodus, semtuvelius, šakutes. Visus reikmenis Hiram Abis padirbo karaliui Saliamonui viešpatės namuose iš tikro vario. Karalius juos nuliejo Jordano lygumoje, molingoje žemėje, tarp Sukoto ir Ceredos. Saliamonas padarė tiek daug daiktų, kad nebuvo įmanoma apskaičiuoti vario svorio. Saliamonas padarė dievo namams visus reikmenis, auksinį aukurą, stalus padėtiniai duonai, šviestuvus su lempomis iš grino aukso, kad pagal nustatytą tvarką degtų priešais vidinę šventyklą, geles, lempas ir žnyplės iš grino aukso, šakutes, samčius, dubenis ir smilkituvus, visą iš grino aukso. Šventyklos vidinės duris į švenčiausiąją ir duris į šventyklą buvo padarytos iš aukso.